Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 6, 1928 Isinapubliko ni Pope Pius XI ang kanyang ikasampung encyclical na may titulong Mortalium Animus. Sinasaad sa liham ng banal na papa ang hangarin nito para sa pagkakaisa ng reliyon Kinundi na rin sa liham ang ginagawang pagkilos ng ilang grupo na taliwas sa gawain at doktrina ng simbahan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.